а вість. Ти бачив Сергію вість Чурльоніса. Ірина об'їздила всю Прибалтику. За твої гроші. Так само уперто пробиралася кудись думкою Ірина. Тищенко одмахнувся одне іначе од мухи. Привезла репродукційку. І я зразу не сприйняв. А коли поїхали вдвох, гора в тумані, і поруч неї велетенські крила, птах. До неї Сергію, до Ірини я просто не жив. Він дивився закохано і вдячно водночас не помічаючи того, пишався Іриною перед Сергієм і цим завдавав їй ще більших мук. Василю, болісно попрохала Ірина. Було видно, що чоловікові слова його розповідь просто катують її, зачіпають у душі щось таке, що вона вже не покладається на себе. А Сергій сидів зовні спокійний і уважно слухав Тищенка. Здавалося, він і справді трохи заспокоївся. Розумію, Ірочко. Може, це таки занадто сентиментально. Мабуть, це через оці збори. Але я вже й не такий наївний, яким був колись у всьому. І я тебе розумію. Екскурсантів по вуличках своєї душі водити не слід. Але він свій. І нехай оцей старий парубок знає, в чому щастя. Мені сьогодні, якби не Ірина, було б десять разів важче. А от іду і знаю, що є людина, котра вірить мені до кінця. Ірина пополотніла. Хотіла щось сказати, але він помахом руки перепинив її. Ні, з тобою і нелегко, ти штучка. І повернувся до Сергія. Пішли це на концерт. Ідемо назад. Питає, про що я думаю. Ну, про що кажу? Спочатку ні про що, а далі про павільйон. Якщо цегла буде погана, нічого не вийде. Ну, ти глухий, тупий, і взагалі дурень. Тож засуджений іде на ешафот. Дурень не казала. Не вистачало, пхекнув Тищенко. Та якби сказала, побив би. Василь Васильович дивився на неї, як дивляться чоловіки на коханих дружин. Коли перший шал любові вже минув, усе встоялося, обзвичаїлося і склалося так добре, склалося в гарний віночок, де кожен день зір зупиняється на якійсь новій квітці. Він аж не вірив, що йому так поталанило. Сама знаєш, що ні, мовив обеззброєно а може, й беззахисно. І саме ця беззахисність кольнула її, штовхнула до урвища. Вона балансувала на краю прірви і тільки цим рятувалася. А може, було б краще, якби бив. Може, тоді б, ну що ти? Я тебе бити? Сергію. Ти чув? Ірша похмуро дивився на них обох. Є такі, що б'ють. Не вдався борщ, не так поглянула. Жінку бити не можна, як і птаха. Василь Васильович засміявся. Своєму щастю, красивій фразі, якій аж здивувався вона була народжена любов'ю. Раніше б він так не сказав ніколи.